Terangane macane lanang. Kok kowe ngerti? Ora nganggo sarung iki. Ora macan kon sarungan kowe iki. opo? Maluko rene iki ono papan padunung aku, pertondo betoro marang aku. Kowe dadi tadah toro mangsaku. Dadi kowe bakal nadah toro mangso aku. Iyo. kasembatan setiamu janji wis entek budi wani mungsu aku wedine apa apa Rino kapran tebak dua-dua kuandamu Dibantangan jengkelan kuandamu kelakon mawon apa pripun macane kok digaya ora perlu kuwi kuwatir nolo garing aku durung rumangsa kalah ndoro dereng rumangsa dawon iya petro jaruko aja tinggal playu ora watak arjuna tinggal playu konong-konong papane rupak mulut papan ingkeng jembar yen nganti Dodotku dudutku kecantel pang suwe di lampu tumeko pati Tembagus dudutnya suwe baik di lampu mati wong kero hojo melayu siapa melayu nang kono rupak gone gulak sing jembar nang antak sarungku kecengkol suwe di lampu tak tambal ora tinggal pati reng pati kok dajab ke gue gitu nolo garing kula cukup no jemparing kunolo garing digawa bapakmu napa cukup no panahku oh nggih dipetok kiai ne iya kiai ne iki mesti nggawa panah ngeri ngeri kula iki apa panahe ndoro kene kok semlempit nang pager Mene ndara kagungane jemparing oh iki kagung aku kaya wah kaya sing dijupuk kaya mengpanggri ketemu harta colke saka kene iki ben pas budele petro kae mangkel aku wis tekan kene nolo garing pola wis cumbu bisane aku jemparing mateng go iso pas gulune upama semene iki piye garing kirang inggil semene keduring kirang cendek semene lah kecendekan kurang dhuwur titik semene pas tul tul eh ampun sembrono tul ya lewek ngono jarak iora tenan eh mangkin onten kelut gondol setan kang garengi sembrono mengkuto percinggo tameng asto opo waspada nopo katun dinding tanganku poi mentang gendewo ingin musinan dengan warastro ora-orana ku bakal tinggal bayu ketiban pusakaku kelebulumu kene merkaring patimu. Ora ora kutinggal jagar jumeneng. sedo tamestu mestuti simurupa jalmonoto ingkang nata prayogi dewane diwaji kula nyaosaken sumungkum ing pangabekti mugi kunjupa sandaping pepodo kakang kukul Pungilahing mangestu nama sidam sekaring bawana langgeng hong hong umir danung inongko sedo mestuta mestuti simurupa jalmo kang nata prayoga luntrim Tito ngaturaki pangabekti onong pangayunan ulun yayi Arjuna pangestu ulun kita tompo gurawalan panampi kulo sabdanipun kakang bu ulun kapundi mistoko mugi dadoso jejimat aku mojoyo podo kang tiwi dodo beringgi pun kanjeng oromo esmoyo mboten manggi sambi pangabekti kula kunjuk. Yo yo tak trimo. Kula nggih nyaosaken pangabekti. Yana garing... ulun trimo. Kula ugi nyaosaken pangabekti kula pun. Yo Petru ulun trimo. Kula nggih nyaosaken samang mblebek-mblebek. Samang mblebek-mblebek kepiye nyaosaken pangabekti kok mblebek-mblebek. Karang krepot lambe. Aku gumun ya reng piyane niki nek nang omah cah cilik-cilik aja nganggo dolanan. Nek karo dewa kok do dajeni ya. Wong bicara ngerti. Piyane niki padake wong apa? Piyane niki tumrap para kadang Pandhawa ora kok mimpono kawan batur ning dianggep pepunden kuwi, Gong. Mergo kuwi dewa mangejo wantah. Oke yae iki dewa ta. Dewa kadang itu Betara Guru padha ropo. Kowe para ndine sok wani ro kyaine. Nek ngono aku ro kowe yo denang Surabaya. Lulang apa Surabaya? Nanggon dewa kae. Oh, Suralaya la iya. Are ngopo? Jaluk titel dewa. Aku ora aku anak dewa. kowe nyuwuna titel dewa mangsa parwa kowe iki udu anake kiai ne tenan tak kandhani anake kiai ne tenan iki dewa 30 watak songo kae sing 24 anake kiai ne sing 6 putra putra guru mbarepe iki putra kumajaya iki mbarepe anake kiai ne iki dene putra putra guru ki ya sambu ah Romo. Ah. Indra. Ah, Wisnu. Ah, Bayu. Kala. Ha kabeh kuwi putrane kiyaine. Oh, eh, lha aku kowe iki. Kowe iki ming anak angkat. Eh, aku ya anak angkat, garing ya anak angkat. Nang ngono yen anak telu ku telu angkatan ya tak kempil kok yo telu angkatan kowe iki. Kepareng lajeng cumadung dawuh wonten keparingipun pukulun kados pundi. Ngiri kudu dateng dasar kawula. Kulun mlompo kepareng badhe banjut yuksa kula. Kula semanggaaken. Aja nganti kita kleru penampa yekti durung titi wangsa isih ginawi panjang yukswa. Ana opo apa Kumajaya? Kok dadi kuwi tumurun Madyapada merpeki marang ngomong aku. Inggih Rama. Keparingipun Iwang Padha kula ndigaaken maringaken dawuhipun Iwang Padha dumateng kadang kula Yayi Arjuna. No. Eh, ngono. Inggih. Yai Arjuna. Kaprengi wang padha bisa kasembadan panuwun kita. Nanging kita kudu tumindak tapa ngrame mitulungana marang sepadha padaring dumadi ingkang butuh pitulungan kita. Lamun kita bisa kudu kita nyembadanana. No. panuwuning sepadha padaning dumati kula nuwun inggih dadi kita kudu gelem tansah tulung marang sesama samaning dumati saranane ana dawuh ulun ingkang suket godhong mbuyaken krungu uwaling sangka lisan ulun ya dawuh ulun mau pinampa talingan kita inggih monggo lajeng kaparing nopo kulum iya iya arjuna ong yono diwayan untuna wong aparang kesasaran kelaku dewanyo bentar sura bakal tumpang suh kita nampa dawulun kados sawantuke wulu mboten wonten ingkang lawisip kados sampun kula tampi kanthi trewaca ya ya ya syukur bejo sewu kaparinging betara kudu mengkono kang dadi laku jentro kita wektu iki bawani wis kita tampa kanthi terwaca kabeh dawu ulun ulun tinggal maka iwangan kuringgi amung pangestu paduka kula suwun mugi saged dados lantaran kasembadan sedya kula iya ya yayi arjuna kanjeng rama kaparing kula lajeng minggah dhateng kahyangan kula semanggaaken anggenipun momong kadang kula pun Arjuna. Eh iya iya iya Kumajaya. Kula arep bali kula muninggi. Ya, Nyangoni slamet. Nolo garing ulun bali onong kayangan. Garing nggih nggarekaken sugeng pengestunipun pulun kula suwun. Iya. Petro opo dene Bagong ulun bali onong kayangan. Iya. ndirakne sugeng tindakipun pukulun. Nani nggih kula nggih nyuwun nyuwun apa nyuwun tinggalan dewa ora tau duwe dhuwit kok kowe tinggalan apa oh iya iya ah diparingi opo sing dienggo lah ra sembrono iki pun ampun diromesi omongane bagong mon mang mang wong wang wang winangun kang lagi amangan Kawi Komojaya niku wau. Ingking wigati aku dibangunke topo ngrami maringi pitulungan marang sepodo padaning dumadi ingking nandang cintroko lan kudu bisa paring margo kasembadaning sedyo dining titah ingking kemendungan utawa kalim puting budi eh ingin karena ini kupon gawing dewa inggih kedah ndurung estokaken yen mekaten lajeng menika dipun lajengaken tindakipun. Iya, Kakang Semar. Oh. Mulat murur sang Arjuna. Kong. Nesmunyo kang lagi kamanung. kalian Arjuna diringantos menyat saking palenggan. Nakulos manten binangyo Prabu Jodho Gimbal. Prabu Jodho Gimbal mulat saking girgantoro prikso tejariro dan Arjuna sigro saking gekono cepto rianiro. Oh, mbok melowo iki. Satrio bagus ingaran Janoko upama dudu janaka mbok menawa bisa srawung karo janaka dadi lantaran pinanggih lawan radinar satrio bagus warnani luruh pasmone ee den aku takon kuwi satrio ngendi sopo kang dadiaran murad den kakang semar ono yak sindru nyuk sopo ngekono takon marang aku eh ngatos-atos lugus iyo kakang semar Yakso Indra kuwi takun marang aku. Iya, balik suruh genti aku takon kowe Yakso Indra sapa endi sapa kang dadi aranmu? Oh, ah, ladak ditakoni durung aku genti takon opo abamu? Aku Narendra saka negara Gowo Barung Prabu Jodo Gimbal. jodoh suro prabu jodoh kimbal ya jodoh suro ya kowe sopo raden kalamun kowe takun marang aku aku satrio madukoro satrio madukoro iya sopo jeneng ora ana jeneng kasih ing katon bah subik sosor kebagusamu sopo kasihmu aku janoko yuradin arjuno sopo aku arjuno yuradin janoko arjuno janoko iyo wala dala bejo bejo bejo bejo Paiti, paiti, ya. Yeah. kene muni bejo kono paidi arang bejo ki tanggane paidi eh. kae ngopo bareng ngerti nek ndoro ki janaka kok wah le bunge ya ora oh yen mengkono supaya ketompaturku prayoga aku sedya anggenepi tata kramaku oh wang-wang bilang kang lagi amangan sewu-sewu kalepatan kula raden pangaksomo upami kulo mengertos bilih penjan Raden Arjuna. sinten kulo kumokulun anja cari lenggah paduko Raden bareng aku wis ngaku jeneng Janoko kowe mendak ana ngarepanku Nuk no linggi lajeng menika ingkang nderekaken pun Raden. Eh, kula niki kabeh niki sak anak-anak kula para kawan. Oh, ngaten. Nggih. Jeneng kula Semar. Kula nara gareng. Kula betro, Lah nika sing mripate ombo. Kula niki Gong BA. Kuyus Bagong Nurapopo Gong BA. Raden opo sewu lepat kula nyuwun gumining pangaksama kula pinanggih dhateng panjenenganipun Raden Arjuna pangraos kados kula kejiw guru kanukir sari kablabak samudra madu iya estonipun kula gedarang darang dumugi ning wana menika niat badhe sowan dhateng Madukara sowan Raden Arjuna dene dereng antos dumugi wonten Madukara pinanggih paduka wonten madyaning wana ana wigati apa bi wale-wale menapa Raden estunipun kula menika kesemaran manudya wanudya slogaima kekasih Dewi Kuntur Wilanten Oh. Sampun mboten saged sinayudan hartaning asmara kumetah kula dipun ladosi Dewi Kuntul Wiranten. Nanging kula gadah abdi ing sampun cekap pun, Kula punduti go pertigel. Kula kedah nyuwun rilaning penggalih Raden Arjuna. milodal sak mangki Raden kepeksa keparing bun keparing Dewi Kuntul Wilanten paring kula suwun kados judu dalu kula pedan saketo paring margi saketipun kula kasembadan dalu pelayan Dewi Kuntul Wilanten mengkono jodoh gimbal kula nun piye kakang semar rehne penjenengan tepi darmaning satrio ayo ketah penjenengan paring mergi mekaten adini bab kasembatan kali boten tiang jejuduan menikogi sampun dipun menopo keparingaken dening betoro nek dasari pinis dijuduk onten bebasan kertono segoro gunung sapitu mapan semandi. Dados penjelingan wau, sagita namung damel iku pertikel yen saged yen boten saged bab kasembadanipun menika gumantung keparenging Betara. Iye. Arene aku satriya ora bakal aku duwe kang dadi panuwunmu. nanging kuwi aja mestekke yen bisa kelakon nanging aku bisa gawe iku pertikel inggih lamun pancen kuntur wilanten iku judu daukmu mbok melowo bakal bisa kasembadan kula non nanging kalamun kuwi warna di, mesti wae kuntur wilanten gila wedi karo kuwi amargo kunturilanten iku anudya sulistya ing warna ingkang wektu iki lagi dadi ujat para priya tinggi bisa kasembadan kowe diladeni kunturilanten nanging janji kowe mau ora sifat dia woi layan mekadun kulo simanggakan penjeningan sagetipun kulo ketingal sigit saged dipun ladosi dening Dewi Kuntul Wilanten tak suwun karo Betara muga bisa kasembadan kuwilang sipating yaksa parayuga nderek tindak utak paringi sarana nok don pinggi oh mulat umur risang arep tresno oh, kang lakyo kamma nusan kasrepaning pias mulat mungsu padha kadang oh ah. Sipat sifat muyaksa nanging kowe kalayan aku kaya dene jambi sinigar kula nuwun inggih eh niku wau jotho gimbal iya eh lah kok dadi eh wis ora sisip sak rikma pira sapa karo bendaramu ya tru iya pancen ndoro janoko ki nyebate batke nek maringi dandanan karo sapa wae pomaku ki didandani ya saka ngono ku ya. ini gong tak dandani mau ndak tak dadekke barongan malan anggur kowe kok gong lajeng keparingipun Raden kados pundi prayoga kowe lumaku mengulun bener nalasa alastik brosoro inggih mbok melowo mengko bakal kasembadan setiamu nanging kowe aja ngaku jodoh kimbal ndak parengake ngaku kekasihku janaka lan kuwi ngaku satriya madukara matur sewu sembah nuwun nuwun keparingun pangestu keparing kula bidal dinten menika nalasak wana tek brasara sagita kasembadan sedaya kula iya ingkang prayitna kono kawan aku sedya budal nggon aki Raden Janaka ingkang prayitna eh, inggih inggih mugi-mugi kula anggen pun momong bendara kula wiujeng nika nggih kasembadan sediane iya sampun Raden ingkang prayitna langgaruno katinik teraning pun sabdaning panduluku iki ana madyani ngalas pinang jowanu dio sulistyo ing warna iki putri saka ngendi lan sapa kang dadi kekasihmu prayoga kowe waloko karo aku jagat jagat dewa batara bilih patuko mundut periksa dateng kula raden estunipun kula menika wanadya saking nagari sloga imo inggih sampun sudi amestani kula kula kuntul wilanten kowe dewi kuntul wilanten kula nuwun inggih nyuwun kuning samudra pangaksama patuko punika satriya pundi sinten ingkang dados kekasih raden lamun kuwi takon marang aku mengerti yo iki satriya madukara kekasihku raden janaka nyuratin arjuna jaga jagatiwa bathara patuko kekasih Raden Arjuna inggih Raden Janaka iya dasar keporonoto ing atas kuwi sawijining manudya Tanpo kanta kanthi manjing ana matiane ngawas ora wedi lamun pinanggih bebuyu sato galak opo dini digudu jimsitan peri perayangan setia muar menyangen di untul wilanten jaga bendoro wale-wale menopo rate es dining manakulo pancen ngupati paduko raten kowe golek ijanoko kula nuwun inggih arene wektu iki wis bisa pinanggyu karepmu arep apa male-male menapa raden pun kula nampi dawing betara kula menika kekah suwita dhateng panjenenganipun raden arjuna melu wedal sak mangke keparang boten keparang raden mbok inggih nampi pasuitan kula kadadosna jurudang juru pengangsu kula sedya sendika nglampahi Raten. kowe sedya suwita marang aku kula nuwun inggih yen mengkono kuntuli lanten jumbuh kelayan setiaku senadyan tunggunku kedarang-darang tumeka ing ngalas aku gung boyo diajing kuntulilanten. wilanten es dining pamikirku aku sedyo nggarwa marang jeneng para mula kang saka iku kalamunku istya suwita marang Arjuna tak tompo kanthi gumiraning pamikirku ora kok tak tompo suwitamu cara abdi nanging kowe yekti dadi garwaku diajeng janing yaning talaga kadilang Mas Ulan Umpamu On me. grugan mukir sarikat labak samudra madura sing manah kula midanget saptanipun Raden Janaka namung lajeng panjenengan mendak mendak wonten ngajengan kula mengku kersa kados pundi Raden Wale-wale opo diajeng susah wetara Nggunku duwi damidaman kudu aku dilatini diajing kuntul wilanten. Mula wektu dina iki manuta tak pondhong wong ayu. Mbuh iku laturi menggalih to Raden menika wonten wana. Menapa mboten prayogi menawi sampun tumunung wonten ing praja Raden? jejodhoan iku senadyan tonomadyaning alas, nanging tuwing katresnan pun kakang saknyata diajeng tresno karo pun kakang sayekti ora ana bedane nadyan konung telenging projo dumunung papan ingkang dipeni nanging diajeng lan pun kakang ora ana tuwing rasa katresnan kang sejati yekti iku ora bakal ana tumuruning nugroho jaman kanikmataning urip mulo kang suku iku ora perlu tido-tido penggalihmu diajeng manuto tak pondong nung tungkung mek meong trenggelung senguk wuk-wuk ketekur, tak mban peke tak mban ujung mungkah mungkil mung tingkah mung tingkil cakman meniku badi kerso katus pundi kok katus mekaten aku arep mundung karo diajing kuntul wilanten pranyoto diri kuntul wilanten sampun watawis dangu denyo angan pianti sakit nyopi nanggiyo dian arjun Raden Arjuna semanten nanging bawani pun kekalihnya dereng nate lawanan semu perkewet nanging hardaning asmara Dyan Arjuna datan kenging sinayudan nadyan to wonten telenging mana datan kenging dinuwa hardaning asmara Dewi Kuru Terwilanten lamun mulat Dian Arjuna Dian Arjuna temungkul semu mesem. kalamundian Arjuna ingkang mulat Kuntur wilanten kuntur wilanten tumungkul semu angujiwat saya dang tempu ing netra kumepyur jroning wardaya kekalihnya Gusten Purba winisiksa dening dewaning asmara jerpepeh perpepeh dian Arjuna angiwir kunca pindha sata mungging kalangan arsumadak kusmaning ayu Dewi Kunturi lanten bawani rawung telenging mono kya manjing sak lebeting giri gutoko giri gunung gutoko guwa manjing pun sak lebeting guwa ingkang dumunung telenging mono tibrasara leng-lenging driya mangu-mangu ka daya kelinutanan dan keandilan Kosmanten Raden Arjuna Sodehi kuntulilanten Posa pasian dumunung saklebeting wanotek brosoro manjing jeruning kudoko Wonten bebasan Lalan ingkang us dayung wiji us gumantu Dian Arjuna andawaken katresnan dateng Dewi Kuntululanten Kaparengeng botoro Dewi Kuntul winanten sigra nampi pasyaning Bathara. Gelisya wong kang munggal kawi. Dumunung wonten madyaning wana Dyan Arjuna Dewi Kuntul winanten wis antawis tri madya candra pelenggan punika. Mila denya anggar bini ugi wis anyancik tri madya candra palenggan. Kawistara saya gilar gilar wedanani rodeni kuntul wilanten datan mukal dian arjuna datan kenging sinayudan hartaning asmara natkala semanten surya pantara ratri datan saged pisah sakrikma pinara sapta tansah kegandingan kunca mijil saking saklebeting gudhaka dian arjuna kadherekaken Dewi Kuntul Wilanten. Mang mang mang mang mang winangun kang lagi amangani pun wonten pinten condro pengeran kulo so kancing pengeran tumunung telenging wono gunku ketemu karo kuno matiani ngalas tik brosoro soko engetku kurangu orake luwio ugurake usantoro trimadio condro pelenggani hmm. Gusti Ajeng Kuntulilanten. Kawistara kalamun wis nampa pasyaning Bethara. Pertanda diajeng nyoto gedhi tresnamu karupun Kakang. Jagat Bendara boten saged kula ibarataken kenging katresnan kula pangeran. Namung nadyan to kula sampun anggar bin tidur-tidur ora sing manah kula Kanjeng Pangeran sebab e. tiwas kula sampun ageng raos katresnan kula mangke Kanjeng Pangeran anggenipun tresna dhateng kuntulan teni namu wonten salebeting wana punika mangke menawi sampun manjing praja priksa wanudya sanesipun gesang sanalika katresnanipun dhateng ripatuga menapa mboten badhe krontor-ontor raos sing manah kula lajeng lampah menapa ingkang setya kula sandang pengiran. karo janaka ingkang percaya wae katresnanku karo diajeng dewi kuntul wilanten upama katuna sak gunung anakan moro timbang ngono katresnani diajing marang pun kakang upomo katon sepiro bilika tresnan kulo dateng paduga pangeran upamio kawistoro amung saknoko cemeng lakwira jenengi kue nakal mong aku sak gunung anaan kok ming sak kukwireng rak ora timbang babar bisan copi toku aturi menggali nadyan katresnan paduka sak gunung anakan yen niat dipun risak utangi dipun sirnakaken dipun bongkar tentu badhe saged kasembadan nanging menawi kena koceng dipun ketok sonten enjing tuwuh dipun ketok enjing sonten tukul mboten saged tos kenaka ingkang tumunung kangkaning calmu manungsa pengiran artian toka tresnan kula semanten ugi pindho mileting tirta saking pucake ngarga pengiran diajeng kuntul wilanten pertondo jening para wanudya kang dadi pun kakang Iwanubio kang dadi telenging pamikir pun kakang kejaba suku iku diajeng arene pun kakang usak wetara nggonku jejuduan karo diajeng nadyan to iki ana madyaning alas pangrasak wis ora krasa yen ana madyani ngalas awit saka gedining katresnanku karo diajeng pun kakang gungan mbok petanono menapa pangeran menika kagungan tumata yo bab tumomono ana yo ora dadi apa ora ana ora apa-apa wigati dadi srana ngatonake katresnanmu karo pun kakang cekek napa mboten tadi kenging tulah sare yang kulang grayang mas tekanipun kancing pangeran ora dadi apa wong iki nang alasanane yo mingakuru kowe ora nono ingkang mengerti ora perlu kok ndandak tidu-tidu kula nuwun inggih yen mekaten kula kantun sendherek sendika namung nuwun sambung sampun ngantos pasang tulas sare ora diajeng mang-mang bung bang-bang binangun binangun kang lagi ramah kacarita Dewi Kuntul wilanten sinareng sampun ambyak rikmanira Dyan Arjuna ingkang dumunung pilingan sisih kanan kejet kaguru wekasan awit priksa ciri mustakaniro Dyan Arjuna wonten gethekipun mangu-mangu dene badhe matur nanging kepeksa Dewi Kunturi Lanten sumela nyuwun priksa. Pangeran, apa nyuwun pangapunten nyadong duka ingkang rayi? Ana apa diajeng? Sinareng kula nuwun sewu kepareng biyarik manipun Kanjeng Pangeran. sinareng kula ambiyak rikma ingkang dumunung pilingan sisi kanan kejot raosing manah kula ing atas panjenengan menika satriya bagus tanpa cacat pangraos kula nanging jebuling nggih wonten cacatipun cacat apa mustakanipun kanjeng pangeran teka wonten gedhekipun rapopo tutupan rambut iku mungkin aku ra gundul ra ora keso oh iya nangira ra kepeksa wonten cacatipun ayo karang nguripi kabeh kudono cacate namung kepareng kula nyuwun priksa rumiyin-rumiyinipun menika kados pundi kethahipun menika menapa mergi kenging tetameling mengsah menapa iki kados pundi wong iki ketek wiwit aku isih cilik durung dadi satriya urung wani perang wani perang kirak saiki oh rumiyen oh, iki mboten wani to ya ora isih cilik kirawan nanging wiwit cilik iki wis gethek ana lajeng merginipun kados pundi yo tak dongengke yo mulane aku duwe gethek iki dudu tatuning gaman nadyan aku ki bagus biyen dek aku isih cilik kuwi drembo tegese dokoh oh, gitu. Iyo, aku ki anggriwe jamun wis urung kambun upa ngono e, wis ora iso mongko tadah kuakeh banget mongko nalika semono aku kuwi duwe adi wanudya oh kagungan rayi wanudya iya nanging adikku karo aku kuwi nat semono kok ya gedhe lan cilike iki kaya meh padha karang bocah wadon kuwi nek isih cilik katone banjur ketok gelis gedi, kula nuwun inggih lajeng dos pundi ya senajan to piyayi wiwit cilik adiku kuwi diajari nambut karya supaya besok tekan titi mangsa wis diwasa ngladeni priya ki ora perkewuh Mula wiwit cilik ya wis diajari angolah buku. Aku seko dolan rumangsa aku ngelih. Gampangnya aku ki yo biak-biakan golek panganan. Ngendi-endi ora ana jebuladiku iku agek ngeduk liwet. Aku kesusu arep njaluk semayani ora kenomong mung paku nguyak terus. Laku entong sing arep dienggo gawe ngeduk liwet mau ditutukke piling aku iki. Terus dadi getek sprene iki. Kang Raji menika sinten ingkang purun ngepro entong dateng panjenengan menika? Raji Patuko sinten adiku jenenge Jodo Gini. যোদ্ধা গুরু কাশান দেবী যুদ্ধ ভিলি আরশো জুলে কপাতি ক্যাং তান ভিলি কুলি কোয়েকটি ইংয়াং রক্ত কোয়েকাং কাং ছোট satrio bagus ingkang tanpa cacat kakang coto suruh patenono wae aku kakang coto suruh oh adikku di nadyan aku rangiro babar pisan kowe kuwi yen jodho kini adikku dewe Aduh, Dewa. Matumpo-tumpo lakon kang dak sandang. Soko gandrungku karo Dewi Kuntuli Lanten tak arani yone Kuntuli Lanten temenan. Mongko is kolong. <laughs> Piye diajak. kabupaten ono yo kakak

ora perlu kowe nutuh marang pribadimu mbok menawa pancen lakon kuwi iki aku karo kowe wis kudu mengkono pertanda iki betara maringi duka marang aku lan kowe nggone padha duwe penjongko nggone duwe kegayuan dudu sak mestine ora manut marang keparinging bethore ngatas aku buta kowe yaksi kok kepingin aku diladeni putri sulistya ing warna kowe kepingin ladeni satrio bagus oh aja kowe nekat artu mekopati kingking tok eman punang jabang bayi kang isih ana guru gerbamu Ayo kakang kanjur kepiye kakang besok kedatiane? Ayo suragati apa biasa to? Sesuk yo pratilakno kang saknyata anakmu kuwi yen wis priksa padhang takon sudermo. Rene aku dadi janoko iki ingking dandani Janaka. -ing. nek ngono ingkang gawe cintrakaku iku janaka aku ora trimo janaka sedak pateni syukur bejo sewu aku bisa kelakon mateni janaka nanging nek aku ora kelakon mateni janaka kudu aku sing mati kowe bali nang projo